Laktaliz. Laktaliz, behi esnea eta haien ekoizleak egoera lagian, eta beznie jauntxo maltzuga buruasut eta igiz. Emanuel beznie, laktaliz taldearen burua da. Unen fortuna, amabi miliak dolaketan estimatua da. Ogoita irumila laborari ekoizleen esnea erosten du, ala ebasten markatu. Guti gora behera, sortzi miliak esne pinta, euneko larogeia behi esnea delarik. Horako fortunarekin, ogoita amak zentimapetik ordaitzen du bakarrik behi esne pinta. Ahal gezungahia, ta ondorioa, ebe ezinean laborariek buruaz beste iten dute edo giltza bortapian ezartzen. Hora segituz, bezni ez da gehiago izanen esne unibertsoko doberman zaharra baizik eta genozidman bat. Una hemen, John Mekel unen taldearen maltzurkeri batzu. 2000-garren urtean, laktaliz taldea garaian beznie taldea deitzen zena judiatua eta kondenatua izan zen, publizitate gezurtia egiteagatik. Hala nola, konte gasna saldu zuten, konte hauzea respetatzen ez zuen esnearekin. 2000-zorzean berriz, galbanik, hau laktalizen barnedenak gasna ustelak berziklatu zituen behiz saltzeko ondotik. Gasna hau ezagunaren modzak erazen. Bimila amabian, saldu zuten sterilize delako esnea eganez esne freskoa zela, eta hori esker esnea kareago saldu zuten. Hauze maltzurkeria, eta bezeroa ahapatua beti bezala. Bimila amazazpiko urte bukaeran, salmonel bakteriak atxemantzituzten ninien esne egautz horietan, bai bai, niniak ere hil nahi ditu, ez bakarrik laborariak. Jakin behar da salmonela bakteria lanjerosa dela. Kakeria, tripakominak, burukominak, kakeria odoltsuak ekartzen ditu. Berrogoi bat hau hunkituak izan dira Frantzia estatuan berri bat munduan. Largoita hiru estatu arazo horrean bahne-bahnean dira, eta errauts hau saltzen duten supermerkatuek zer. Ebe gehienek segitu eta onore segitzen dute saltzen. Beraz, niniak bali maituzi eta esneguti otoi ez eros, piko, pepti junior, ala milumel bio izena duten olakorik paketeren gainean baita kasua, ez trompa, kasumazie. Infogisa, laktalizek, hogoita sortzi tona esne errautseko izten ditu urtero, eta esneki transformatzaileetan lehen lehena da mundu osoan zehar, bere amazazpikakotx iru miliar euroko zenbakiarekin. Errautsi historio untan, kontrola sanitarioa konpize dira sosako txaten trukdoika. Unen barnean, laktalizeko batzu aurkitzen dira, beraz ez dauzietak gazkerik egiten ikusiz oraindik badirela salmentan ezin sinetxea da. Jakiten da ere, talde unek dirua godatzen duela Luxemburgon, eta ez hainit, justu bi miliar. Ez ditu konduak publikatu nahi, nahiago du sosa gorde eta mila bosteun euroko isuna pagatu zitegiari. Beraz, animaleko benefizioak egiten dituelako laborarien bizkar, gomitatzen zaituztet izen hauetako mozkinen ez erostea. Laktel, Bridelis, prezidan, Flambi, Galbani, Parmela, Rondolé, Joatele, Salakis, Istaha, Bele, Pocha, Societe, L'Opéra de chaussée eta mont Kapitalisten pajean erantzunetariko bat boikota